وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا waambie waja wangu waseme maneno mazuri maana shetani huchochea ugomvi baina yao hakika shetani ni adui aliyedhahir kwa mwanadamu ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا Mola wenu mlezi anakujueni vilivyo. Akipenda atakurahimuni na akipenda atakuadhibuni. Na hatukukutuma ili uwe mlinzi juu yao. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا Na Mola wako mlezi anawajua vilivyo waliomo mbinguni na katika ardhi. Na hakika tumewafadhilisha baadhi ya manabii kuliko wengine na Daudi tulimpa Zaburi. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا sema waombeni hao mnaowadaia badala yake yeye hawawezi kukondoleeni madhara wala kuyaweka pengine ulaika alladhina yad'una يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا Hao wanaoomba wao wenyewe wanatafuta njia ya kuendea kwa Mola wao mlezi. Hata miongoni mwao walio karibu mno na wanataraji rehema zake na wanayehofu adhabu yake. hakika adhabu ya Mola wako mlezi yafaa kutahadhari nayo wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil alqiyamati aw mu'adhibuha 'adhaban shadida kana dhalika fil kitabi masfura na hapana mji wowote ila sisi tutauteketeza kabla ya siku ya kiyama au tutaupa adhabu kali haya yamekwisha andikwa katika kitabu wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kadhaba biha al awwalun thamudan ثمود الناقة fadhalamu biha wama وما bil ayati إلا تخويفاً Na hapana kinachotuzuia kupeleka miujiza ila ni kuwa watu wa zamani walikanusha. Na tuliwapa wathamudi ngamia jike kuwa ni ishara iliyo dhahir, lakini walidhulumu kwaye. Nasi hatupeleki ishara ila kwa ajili ya kuhadharisha. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا na tulipokuambia hakika Mola wako mlezi amekwisha wazunguka hao watu na hatukuifanya ndoto tuliyokuonyesha ila ni kuwajaribu watu na mti uliolaaniwa katika Qur'ani na tunawahadharisha lakini haiwazidishii ila uasi mkubwa Allahu akbar Allahu akbar waja wangu, waumini, wanapopambana na washirikina, waseme maneno yaliyo bora ya kukinaisha. Na waachilie mbali kutumia maneno makali makali yanayosababisha shari na uharibifu. Kwani shetani huleta fisadi baina ya waumini na makafiri kwa kuwa yeye ni adui aliyewazo binadamu. Mola wenu mlezi ndiye anayejua vyema mwisho wa mambo yenu akipenda atakurehemuni kwa kukupeni taufiki ya imani, yani uwezo wa kuamini, au akipenda atakupeni adhabu kwa kuikosa hiyo imani. Wala sisi hatukukupeleka wewe uwe ni mwakilishi wao kwa mambo yao, hata walazimishe kuamini. Bali tumekutuma uwe ni mbashiri kuwapa habari njema wenye kusadiki na muonyaji kuwaonya wanaokanusha. Waachilie mbali na waamrishe sahaba zako wawastahmilie. Na muda wako mlezi anajua vilivyo vyote vilivyomo mbinguni na ardhini na anajua hali zao. Basi anawakhiari miongoni mwao kwa kuwapa unabii watakao. Naye amekukhiari wewe kwa kukupa utume wake. Basi haiwafali wao kuudhika na unabii wako. Na hao manabii si wote sawa sawa kwa daraja mbele yake aliyetukuka sheni yake bali baadhi yao ni bora kuliko wenginewe. Naye amewatukuza baadhi ya manabii juu ya wengine kwa miujiza na wingi wa wafuasi si kwa ufalme. Basi alitukuzwa Daudi kwa kuwa kapewa Zaburi, si kwa kuwa kapewa ufalme. Basi hapana ajabu kuwa wewe Muhammad ukapata fadhila kubwa kabisa kwa kuwa umepewa Qur'ani. Waambie hawa wanawabudu viumbe na wanadai kuwa hao ni miungu badala ya Mwenyezi Mungu. Waombeni hao mnaoabudu inapokuteremkieni shida au mkahofu kuwa itakushukieni. Hamtopata kwa chochote cha kukondoleeni madhara yenu wala kuyahamisha akapoa mwinginewe. Na hakika hawa viumbe wanaoomba wale wanaoabudu wao wenyewe wanamwabudu Mwenyezi Mungu na wanaomba wapate daraja na cheo kwake kwa utiifu na wanapupa ya kutaka wawe karibu zaidi na Mwenyezi Mungu na wanatumaini kupata kwake rehma na wanayehofu adhabu yake hakika adhabu ya Mwenyezi Mungu inatakikana kutahadhari nayo na kuiogopa na ni mazoea yetu kuteketeza kila mji na watu wake unapodhulumu mji huo au huwapa adhabu kali watu wake kwa mauaji au vinginevyo basi watu wako tahadhari, kwani hukumu yetu imekwisha hukumiwa na imekwisha andikwa katika kitabu chetu. Watu wako wamekutaka uwalete ishara na miujiza, nao hawakukinaika kwa yaliyowajia ambayo huwakinaisha wenye akili. Na mwendo wetu umekwisha wapitia hao wanaotaka miujiza na wanapokubaliwa wasiamini nao ni kuwang'olea mbali kwa adhabu kama tulivyofanyia wakale. Miongoni mwa hao ni watu wa Thamud. Walitaka miujiza, akawangamia mke ni miujiza wazi kwao wa kuondoa shaka zote. Wakamkanusha yakatokea kwao tokea Na imekuwa hikma ya Mwenyezi Mungu kuwa asiwakubalie hayo walioyataka kwa kuchelea wasikatae miujiza kwa kutarajia watakujaamini miongoni mwao au watakujazaa watakaoamini. Na miujiza hakika sisi wapelekea watu kwa kuwatia hofu na kitisho. Ewe nabii, kumbuka tulipokuambia hakika Mola wako mlezi amewazunguka hao watu. Wao wamo wamedhibitiwa na kudra yake. Basi wewe wafikishie ujumbe wala usimwogope yote katika wao. Mwenyezi Mungu atakulinda nao na mambo ya ajabu uliyoyaona katika usiku wa Israeli, yani safari ya usiku hatukuyafanya sisi ila yawe ni mtihani na majaribio kwa wanadamu. Kwa hayo ipate kuzidi imani ya muumini na ukafiri wa kafiri. Na wala hatukufanya ule mti uliosubiwa katika Kurani, nao ni mti wa zakum, unaomea huko motoni isipokuwa ni kuwafanyia wao pia mtihani pale waliposema moto unaunguza mti, basi vipi mti umee katika moto? pia ni kuzidi kuhadharisha kwa hayo lakini kuhadharisha kwetu hakuwazilishii isipokuwa kupindukia kiwango kikubwa kabisa